tim Cimat punya cerita dengan judul Pos Rondo Wayah Wengi kiriman Edi Priharsono. asli sumibon lesi bumi bawa adem jekot sinambi gawa payung lan nganggu jaket anget alon-alon sikil iki jumangkah menyang posrodo bengi iki pancen jatak kurondo kampung sing mapaning pinggiran kutha kahanan sepi nyenyet sing keprungu mung swara banyu dan sing kemrutuk ing dhuwur gendeng ora ana pawongan siji tijo ing pos rondo ing wanci terang wae arang sing gelem rondo apa meneh ngepasi udan receh kaya ngene iki Mbok menawa wis padha mancal semul. Nanging tumrat aku bot-boting duweni tanggung jawab ngreksa katentreman, nadyan udan tetep wae mangkat. Ora peduli pos penjagaan mung dhewe temple. Pancen wis akeh uwah-uwah ning jaman. Guyub rukun karo tangga teparo wiwit luntur. gumanti sikap individualistis wong kutha akeh sing mung ngoyak kasenengan tanpa melu kahanan kampunge sing butuh direksa bareng-bareng wujud rukun kang kentel nalika semono wis owah dadi egois individualis materialistis lan wegah serawung marang tonggo kanggo ngrembug bot repote kampung. Saben dina mburu senenging dhewe, ora ngateake kang sang sayane liyan. Mula ora gumunake menawa pos rondo dadi sepi. Kentongan kayu nangka tak tutuk. Sopo ngerti warga sing krungu swara kentongan kuwi banjur duwe krentek moro menyang pos rondo. Saperlu tugur bareng-bareng. jam 10 bengi hawa sang saya ajeng jebut ora ana pawongan siji-siji sing mara aku lungguh kloso sinambi nyawang tetes sing banyu dan sing sing recet TV sing sumadhing pos wit kawit mau dak pateni merga dak rasake acara ning jenenge mung dialog babakan politik sing padha rebut bener ngegegi penemuning dewi-dewi mau Kok kudune saking prakara mono kudu digoleki wudar-wudarane ora kok malah nutup-nutupi kaluputane politisi eh oh, jan jelei tenan acara TV begini Bunga dan sopara kidul katon kelindangi pawongan marang Moro menyang pos rondo Jebul pak di jaman Panjeningani salah si jening sesepuh kampung sing sergep tindak rondo Nadian ora jadwaling jogo Pak di jaman isih mugemi budoyo gotong royong Guyup rukun lan sergep serawung marang tonggo teparu Jumbo karo jejeri di jaman sing pensiunan guru Guru guru jaman lawas sing pancen bisa digugu lan ditiru tenan saking tindak tanduk lan wicarane. Sugeng dalu, Mas. Pak Di jaman bisi uluk salam. Sugeng dalu, Pak Di. Sehat, Pak Di, nggih? Kandaku karo ngajak salaman. Sehat bak afiat, Mas. Wang sulaning sinam dingguyu. Aku sakloron nuli lungguh ing kloso karo rembukan gayeng. Kalang Pak di jaman tilas guru, mula obrolan bengi kuwi ya tekliweri babakan pendidikan. Tiang sakniki kathah sing ngaku-ngaku keluarga miskin. Supados gampang mlebet sekolah favorit lan supados angsal biaya gratis. Ra bener to niku. Keblinger arane lah pripun boten keblinger Wong tiyang sugih kok ngaku melarat mung bedake anake bisa sekolah gratis. Lho warga sing bener-bener keserakat malah ora entuk bangku. Ngendikane Pak di jaman kawistara getem-getem. Pawongan sing mung ngepek gampange lan golek penake dhewe kanthi nerak angger-angger ngono kuwi padha karo ndeder winih calon koruptor. wong tuane ngajari anak supaya laku korupsi. Tegesipun tiang sakniki niki kata ingkang gadai mental ingkang asor nggih Pak Di. Remenanipun padus mergi sidatan. Boten purun ngrekaos nglampahi satundo-tundo saking ngandap. Padus cara insan kangge nggayu sukses. Leres Mas. Pramila kata pejabat jaman sakniki niki ingkang boten menggaliaken nasibipun para kawula alit. Tindak tanduipun boten saged tinulat. conto ingkang gampil mawon mboten purun antri asring nyerobot ya ta jam setengah sebelas badaan budi jaman nyusul menyang pos rundo karo kusung-kusung mas nyuwun ngapunten nggih bapak lari-lari kula jak wangsul riyin wonten telepon saking anak kula sing kuliah teng Solo nuli noleh menyang aku nyiapake lunganing Pak Dilan Budi Jaman. Sak pungkure Pak Di Jaman swasana pos rondo Bali tepi mamping. Aku nuling gletak ing loso. Rasane jan penak tenan turun ning loso. Sak temene awakku pancen rodok kesel sakwise sedina muput nggarap gawean ning kantor. Ora kroso aku liyer-liyer. Dumadakan ana pawongan uluk salam. Sugeng dalu, Mas. piambaan mawon nggih. Aku jenggirat tak kira yen Pak Di jaman Bali meneh jebul dudu. Pawongan sing mara iku luwih tepuh tinimbang Pak Di jaman. Panjenengan sinten? Kok kula dereng natas wanuh pitakonku karo Mas Padake kaki-kaki iku. Nama kula Mbah Sastra. Kula rumiyin ugi warga kampung mriki. Neng terus pindah griya teng kidul kali mriku. Kajeng sakniki wangsul mriki malih. Yuna punten menawi kula mboten gatosaken tepangaken Mbah ujarku ngajak salaman. Epek-epek Mbah Sastra krasa anyep. Mbok menawa kaperbawan diring hawa sing pancen adem iki. Tak sawang sorot netrane katon alum. Ah, panjenengan ki ambaan mawon, Mas. Lah pundi sanesipun? Mbah Sastra nresih. Duka, Mbah, sami repot mbok menawi. Wong jaman saiki ki wegah rawong lan ora gelem guyub. mung buru putuhe dhewe-dhewe. <laughs> Jaman rumiyin kampung mriki tansah regeng lho, Mas. Wargane sami guyub, seneng srawung lan seneng gotong royong. Yen iku yen bengi pos ronda niki kathah tiyang jagongan, sami ngobrol ngalor ngidul ngantos dalu. Den saiki sepi mbok menawi sami ngugemi uneng-uneng waktu adalah uang. Yen ora ngasilake duit, pedah apa melekan. Kenapa ya? Nggih, Mbak. Mbok menawi ngaten. Pentongane kula tutuke nggih, Mas, sapa ngerti njur ana sing gelem ora. Monggo. Mbah Sastro menyakmarani marani kentongan. lan cumengkling soro. Ora gantalan suwi saka kidul tangga-tangga padha jumedul teka menyang pos rondo. Pos rondo dadi regeng. Lampu murepot padhang gumebyar. Ana sing rembu bab rega lan dalan sing larang, bab tarian duit sekolah lan perkara liyane. Ana uga sing dolanan remi. Aku go rembukan karo Mbah Sastran Pak Sarman bab donyaning pendidikan. Mbah Sarpin ngecom teh panas, Pak Panji tuku telolan gedang godhok kanggo nyamikan. Teh panas lan gedang godhok sing isih panas kumebul kuwi disuguhake ing tengah pos. Wah, jam nyantong tenan iki adem-adem mangan gedang panas ning awak dadi krasa anget. Kandaku karen jupuk gedang siji, disusul tonggo tangga Suasana pos rondo regen tenan. Aku dhewe gumun kok ngisi dumadan pos rundo kepak wong. Kamangka biasane sepi. Aku rumangsa seneng tegese rasa guyub rukun seserawangan becik lan rasa kawigaten marang tangga teparo wiwit ngrembaka meneh ing kampung iki. Nyedaki jam 12 saka kaduan Pak Di jaman sing mau pamit kundur katon ketidang tedang bali. Pak Di jaman lungguh ijen ora gelem ngumpul karo warga badhe kok nyisih ngriki lo rembakan kalian tangi-tangi sanese si. wonten Mbah Sastra, Pak Sarman, Mbah Pak Panjilan sanes-sanesipun. Pundi ra, Mas? Wong ngamung awake dhewe wong loro ngaten kok. Wah, jenengan pun guyon. Tangi-tangi semanten kataipun kok mboten digape to. Mas, kula kok malah bingung kali sampean. Wong namung awake pun piyambak tiyang kali ngaten kok. Pundi tiyang sanese? Si. Pas Pak di jaman ngendikan ngono basa stro Pak Sarman basar pin Pak Panji lan liyane banjur menyat saka pos rondo lan mlaku dedambyakan ngidul parane. Durung adoh lakune dumadan basa stro sak kanca ilang pras, Swara gumringgeng uga musna. Sing ana mung kari aku lan Pak di jaman. Aku jegrek delek-delek. Nah, sejatine nopo niki wau? Sampeyan nyawang nopo? Pak di jaman ngoyok-ngoyok awakku. Sakwisi hatiku sareh aku nulis cerita sing mentas da alami. Pak di jaman katon kaget. Mas, copi mang imut Tiang-tiang kan jeningan sebatakan iku wau sampun sami pecah sedoyo. Cek! Tak iling-iling si jimboko si jiwiwit mbah sastro. Pak Sarman mbah sarapin lan pak panji. Kabeh panjen wis tinggal dunyo. Sawetoro tahun kapungkur. kabeh dikubur ing pejaratan kidul desa. Aku angkluh. Ah, mbok menawa suwargi-suwargi mau prihatin marang warga kampung sing wis nyingkur gotong royong lan nilwakake rundo. Mula banjur padha tilik pos jaga. Saperlu menehi tulodo becik. Mangkono cerita sing tak alami kanggo tim Cimat. Au!